een besalm van David. Die aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan, die wereld en die wat daarin woon, want hy het het gegrond op die see en het vastgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Heere en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiver van hart is, wat sy siel nie opheef tot nietigheid en nie val sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesoek soek. Dit is Jakob. Sela. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure dat die Here koning kan ingaan. Wie is tog die Here koning? die Heere sterk en geweldig, die Heere geweldig in die strijd. Hef op jylle hoofde, oop poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan. Wie is dan toch die Ere Koning? Die Heere van die Leerskare, hy is die Ere Koning, Selah.